music terapio povas helpi al fru nascitoi. Frua nascigio signifas grandan stresson por la bebo. Music terapio povas helpi contra utio. Ciel nova studajo cun ses fru nascitoi montras, mal strecigai melodioi de gitarroi au harpoi igas ilin bonfartige dormi profunde cae tiel ili pli bone evoluas. En la ventro la beboi ja ancora audis la tranquilligan vocion de la patrino. Post frua nascigio, ili alvenas en stazio de intensa flegado, cie la monitorai apparatoi laute pepas, cae cie la medio estas sterila, cae fremdezza. Al tio aldonigas, che la multe tro malgranda, ne suffice evoluinta corpo, luctas pri la survivado. Se la beboi ricevas musicterapian tractadon, tiam enda cerbo montrigas pli longai fasoi de profunda dormo. Tio estas la resulto de la studajo, cion infan flegistino, ciu occupigas pri musicterapio, plenumis cadre de magistriga laboraggio en la faca altlerneio en Krems la Danubo en Austrio. Ju pli da fasoi cun profunda dormo infanoi havas, des pli bone la cerbo povas evolui, cae seque de tio, la infanetoi povas ancau tutetze evolui pli bone. Tio ja estas logica. Se oni staras sub oni ne povas evolui tiel bone, ol se oni atingas vera in faso in de malstrecigio, resumas la flegistino. Ancao cor frequenzo cae saturigio cun oxigeno profitas de la music terapio. Tion montras la studaggio, ciu ancora ne estat publicigita. Parto prenis en gi ses frunas de la agio, inter la dudec naua, cae la tridec quara semaino de gravedezzo, cae ties patroi. Pro la malgranda nombro de parto prenintoi, tamen ne eblas doni statistice signifain indicoin. La flegistino combinis la music terapion con la tiel nomata cangurua cun cusciado, ce ciula che patroi cuscigas sia in bebo in sur la nudan hauton. La flegistino mesuris unue la changigio in dum la cuncusciado, cae nur poste combinis la cuncusciadon cun la music terapio. La musicon si precise agordis por ciu nov nascito. Mi agordas tiam la musicon laulaspira ritmo de la gepatroi. La ritmon de la patrino la infanoi ja exemple spertis dum monatoi en la patrina sino. Gi tranquilligas la beboin. Lautiu ritmo, mi agordas la musicon per tutte mildai sonadoi laula stilo de lul canto, si diras. Estas mal rapidae, mal strecigae melodioi, exemple cun harpo au gitarro. Crom tio disponeblas ancau specialai instrumentoi por frunascitoi, ciui imitu en uterain bruetoin. Tio do estas bruetoi, ciui estas ancau audeblai ene de la utero. Exemple, la oceana disco, ciu estas bat instrumento, per ciu eblas imiti la sangofluon de la patrino. Ancau la gepatroi profitis de la music terapio, diras la flegistino. Ili parte unua foie malstrecigis, posta malfacilai unuae tagoi. Ancau plifortigis la cunligo inter gepatroi cae infaneto.